Jy maak, die minste wat een persoon bij mekaar gemaakt het, was tien gomer. Hulle het die kwartels rondom die kamp gegooi om droog te word. Die mense het begin eet, maar hulle het nog niet die vleis in hulle monde begin kou nie, toe laat die Heere baie van hulle sterf, want hy was kwaad vir hulle. Hulle het die mense daar begrawe, die mense wat so lis was vir vleis, en hulle het die plek genoem, lisgrafte. Die volk het van lisgrafte verder gegaan, en hulle het gekom by die stad Gaserot.